Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Formal na nanungkulan si Archbishop Ramon Argelies sa Archdiocese ng Lipa mula sa pamumuno bilang Military Ordinary ng Military Ordinariate of the Philippines. Siya ang pangpitong arsobispo na naitalaga sa nasabing Archdiocese magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.